se hand langs jou of waar kan by iemand langs jou as jy meer gemaklik is daarmee. En dan terwyl hulle so in die agtergrond speel, mag dit julle oë, mag dit julle oë. Dit sou lekker om in die teenwoordigheid van God te wees, nee, te weet dat dat hy beweeg en dat hy goed hier doen. So ek wil ons net so dan so hier aan die begin net so 'n bietjie mal raak vir hom. Want dit is lekker lekker om onsself net oor te gee aan hom. So ek wil hê terwyl almal se oë toe is, wens as jy gemaklik is daarmee. En draai sommer net jou kop op na God toe. Maak so asof jy vir hom kyk, maar maar weer oë toe. Hou jou oë toe. Nou sê die Bybel, hy is soos lewende water. Nou sy woord is soos soet honing. So ek wil hê terwyl jy jou kop kop so in die lug hou, terwyl jy opkyk, maak hy op jou mond en maak dit of jy drink van daai honing. Maak dit so ah. nog so 'n bietjie. Nog so 'n bietjie. Nog so 'n bietjie. Nog so 'n bietjie. Here gee vir ons 'n Cadbury's flavour van die Gees. 'n Top dik. Oh, it's so good. It's so good. Ons weet saam, Jock, papa. Dankie net dat ons kan van hê in die teenwoordigheid. Here is 'n amazing God en ons is so lief vir U. Here, dankie dat U vanaand hier is. Dankie dat U vanaand hier aan die werk is en wil vra Here kom kom breek vanaand ons harte oop Here vir u gees Here kom breek ons gedagtes oop vir u woord Here en kom wys vir ons vanaand iets van u koninkryk Here kom raak vanaand aan ons Here met u gees kom smeer uself oor ons so sagte salf en olie Here wat wonder genees Here help ons om vanaand van die gees te drink nog so 'n bietjie meer nog so 'n bietjie meer en dankie daarvoor Jesus Here Jesus ons het U so lief. Ons het U so lief, ons het U so lief met alles in ons. Ja, dankie vir wie is. Here, dankie vir die aand en dankie vir almal wat saam met ons hier is. Here, kom weer net verder, kom weer net verder. En dankie daarvoor. Dit is wel almal soos vir toe is. Mens weet nooit of vir die goed actually gaan gebeur nie God besluit en as dit nie gebeur nie is dit fine as dit gebeur is dit amazing and then rejoice ons maar as jy iemand naby jou het wat so 'n bietjie hoes of daar gekrik of twee het sit sommer net jou hand gou op hulle skouer sommer jou hand net op hulle skouer en ek was baie net almal saam vir daai sure Jesus dankie vir hierdie vanaand jou healing rain. En Heilige Gees, kom raak sommer vanaand elkeen aan, Here wat siek is, Here wat dit nodig het. Here om te weet dat U in die werk is. Here as kom spreek en sê ons om net elke siekte aan Here van en verkoue. Here tot ligamente, gebreekte bene en spiere. En sê in die naam van Jesus Christus word gesond. Dankie daarvoor. Jesus kom maak reg wat fout is. Here en al die glorie gaan Dis so lekker om van om van God se gees te drink, right? Dit voel so weird, maar so lekker. <laughs> Jy moet sien hoe weird lyk like dit van die bo af. Oor oh, dit so staan. Ah, dis fantasties. Lekker. <laughs> So ons eh, ons gaan eh, ons gaan vanaand so 'n bietjie praat oor oor van die goed van die gees en so aan. Maar uh die groen van vanaand gaan oor liefde. Nou want alles wat God doen, doen hy deur liefde. Nou alles wat hy vir ons beloof, doen hy uit liefde uit. En en is eintlik amazing. So ons gaan 'n bietjie kyk na na beloftes onder die ou verbond, né, nou, in die Ou Testament en dan ook beloftes in die Nuwe Testament onder die Nuwe verbond en uh, en dan dit wat God vir ons daardeur bedoel, dit wat God wil hê ons moet daarmee maak. En uh, en en is eintlik amazing en jy sal sien soos ons daarna kyk, gaan jy agterkom maar soos God is pretty cool. Ja, hy doen nogal amazing stuff. Soos nie net genees hy bene nie, maar hy vat mense soos vir 40 jaar lank deur die woestyn. Nou gee hy vir hulle kos uit 'n cloud uit in die hemel. Ja. Soos that's pulling from a cloud, right? Soos jy download die hele dag. Dis amazing. Dankie. <laughs> en so amazing goed het God vir ons beloof en elke keer kom hy deur daarop. Nou eh, nou dink ek so 'n bietjie aan die week hoe hoe praat mense oor beloftes? En eintlik die maklikste manier is om te praat oor beloftes. Wat is die belofte Wat is die belofte wat jy die meeste maak as jy op skool is? Ek sal my kamer skoon maak. Né? Wanneer? Woensdag. Wat gebeur Woensdag? Jy maak hom in jou kamer in. Hoekom is jou kamer nie skoon nie? En sy kry 'n diep stem. Ja, sy sê, "Mamma, ek sal dit môre doen." Ja, en wat gebeur môre? My kamer is nog nie skoon nie eintlik al wat gebeur is jy kom by die skool en jy sê my ma hou my aan nek ja, oor my flippin kamer. En daar's eintlik niks fout nie. Ek weet waar alles is. Hoekom moet sy weet waar alles is? <laughs> Maak dit jou kamer skoon, dis ok. <laughs> Want wat gebeur met beloftes? So Woensdag sê jy maar vir jou, maak asseblief jou kamer skoon. Nou Donderdag sê jy, mamma, ek sal dit môre doen. Nou Vrydag sê sy asseblief maak jou kamer skoon. En dan Saterdag sê jy, "Mamma, ek sal dit môre doen." Nou, en wat gebeur? Saterdag word Sondag, Sondag word Maandag, Maandag word Dinsdag, Dinsdag word Woensdag, Woensdag, woensdag word Kersdag, Kersdag word jou ou dag en jou kamer is nog steeds nie skoon nie. <laughs> En eendag as jy getroud is, sê jou vrou vir jou, "Maak net die plek skoon." Nou, ek grap, dit gebeur nie regtig nie. <laughs> Maar die mens is eintlik so swak met beloftes hou. Het jy dit al agtergekom? Ek weet nie of jy al 'n belofte gemaak het teenoor iemand en dan Erns along the line vergeet jy kind of van wat jy beloof het. Right? En as hulle vir jou sê, hoor jy het, het jy dit toe gedoen. Wat sê jy? Jesus man, waarvan praat jy? <laughs> Jy het my nooit gesê nie. Of of die nuwe ding is ek het nooit jou WhatsApp gekry nie. As hulle sê hier is dit, sê jy ja, dis op my ou foon. En as jy by die huis kom gooi jou foon weg. Baie was dit 'n iPhone is. Hou jou iPhone. Okay. <laughs> Maar uh, Die die mense is nie goed met beloftes nie. Nou, ons sukkel om te hou. Ons het nie die kapasiteit om elke liewe ding na te kom nou, wat mense van ons vra nie. Jy kan nie vir elke liewe ding ja sê nie. Jy gaan dit nooit kan doen nie. Nou, jy kan nie skottelgoed was en jou kamer skoon maak nie. OK? Onthou, nee, jy kan. Nou, nou maar daar's seker goed wat jy nie net kan doen nie. En daarom sê die Bybel op 'n klomp plekke en sê hy maar God is die een wat beloftes maak. Inteendeel, hy stel 'n bietjie duideliker. Hy sê hy sê eintlik mense onthou hierdie moenie 'n belofte maak nie. En dan sê hy 'n bietjie in 'n ander woorde wat bietjie oudheid is, jy gaan dit nie kan hou nie. Nou eintlik wat hy sê is don't try this at home. It's a God thing and it's okay. Nou en God maak al hierdie beloftes in die Bybel en amazing goed en een daarvan wat ons al oor gepraat het is die is die ou verbond kom hy by Abraham en hy sê vir hom Abraham Ja Here En Abraham staan hier onder. Hy sê: "Ja, Here." En hy en God sê vir hom: "Abraham, ek beloof. Ek gaan vir jou God wees en die God van jou nageslag." Nou en en eh, en nog 'n dieper stem sê hy: "En ek gaan vir jou 'n land gee. 'n Grond gee waarop jy gaan settle." Nou en amazing stuff. Nou Abraham is opgewonde. Man, hy wil spring soos popcorn vir Jesus. Nou, en eh, en op 'n stadium besef Abraham maar I I love hierdie belofte, maar ek kan nie regtig die voorwaardes daarvan nakom nie. Nou, hy sukkel om sy kamer skoon te hou en en dan besef God maar hierdie ding gaan nooit werk nie. Want die mens kan nie 'n belofte hou nie. So dan bring hy 'n nuwe verbond en die nuwe verbond is nie om te kyk wat jy kan doen nie, dis dis om te kyk wat hy al reeds gedoen het. So onder die ou verbond het hy gesê, hier's 'n klomp staf, ek beloof dit vir jou en jy kan dit kry. Jy kan die hemel toe gaan. Jy kan gered word deur hierdie goed te doen maar onder die nuwe verbond is dit hier het ek al klaar 'n klomp goed gedoen en nou word jy gered deur my net te ken. En dis beautiful, dis amazing hoe God ingryp om sy eie belofte na te kom. Imagine jy beloof vir jou ma. Mamma, Woensdag gaan my kamer skoon wees. En as jy Woensdag daar inkom en sy het dit vir jou gedoen. Dis dieselfde met God. Hy beloof al hierdie goed en sê hy kom hierdie voorwaardes na. Nou. En dan doen die mense dit en dan doen hy dit in elk geval. Dis amazing wat God vir ons kan doen. So onder die ou verbond was jy gered deur wat jy gedoen het. Maar onder die nuwe verbond word jy gered deur wie jy ken omdat Jesus alreeds alles vir ons gedoen het. So onder die ou verbond was dit gaan doen. Gaan en doen. Onder die nuwe verbond is dit dis alreeds gedoen. Gaan doen en gedoen. En 'n massive massive verskil tussen dit. So God hou sy belofte, hy gryp in om dit te laat gebeur. Nou dis een belofte van 5467 in die Bybel. God gee 5467 beloftes vir ons in die Bybel. Hoe amazing is dit? Gelukkig vra hy nie van ons om elkeen self na te kom nie. Want dan het ons moeilikheid. 5467. En en die ding wat ons die hele tyd sien is, elke keer as God 'n belofte gee, sien ons twee goed. Die een is God hou van sy beloftes. En die ander ding is mense haat sy beloftes. Want elke keer as God 'n belofte gee, dan sê hy soos mens, hier is dit. Here it is man, I love you so much. Ek gee vir jou hierdie ding. En weet julle wat doen die mens? Ons gaan sit voor hom. Here, dit is so mooi. Nee. Ek love wat jy doen. Ja, die worship was amazing. Dit was amazing, baie dankie. Ja, dis amazing. En terwyl jy so vir hom sê dis amazing, kom hier amazing ding op Instagram deur en jy sê toe dis amazing. Ja. Wat het julle gebeur? <laughs> Ja, elke keer as jy met God praat, dan sê dit asof net hierdie ander ding kom en jy sê 'n meerkat. Jy kyk van jou God, jy sê ooh, daai was mooi. <laughs> en en elke keer is daai die distractions. Nou elke keer as daai girl verbykom, dan check jy haar uit. Come on. Elke keer as daai ou goed doen, dan sê sy sê ek wens hy wil net een keer sleg doen. Nou, ek sal hom kry. Al is dit nie na. Nou, na pouse agter die paviljoen. <laughs> Of of eh, ek weet nie of dit met julle gebeur nie, maar ek is nogal semi verslaaf aan sjokolade. Nou, en en baie keer as jy in 'n winkel loop, dan loop jy mos nou verby 'n chocolate rak. Dis soos die heel eerste een en die heel laaste een. Nou 'n chocolate is amper soos die alfa en die omega, die begin en die einde. Nou. So so so jy loop, dan dan sit asof hierdie ding vir jou begin roep. Hy sê, "Eet my. Let me love you. I love you too, man." Nou. En as jy hom klaar geëet het, is hy sê, "Hoe lekker is my liefde vir jou." <laughs> en dan wil jy nog een hê ek verstaan nie. Ek gaan eendag vir God vra soos hoekom was sjokolade nie 'n heilige sonde nie? Soos come on. Hou moet so iets wees. Maar maar elke keer as God 'n belofte maak, nou, dan word ons distracted deur die sonde en ons gaan in ons eie rigting in. Nou, ons faal weer, ons kyk weer en en is amazing hoeveel keer ons hierdie beloftes breek ten spyte daarvan dat God sy belofte altyd hou. Sê gou vir een langs jou, God hou sy beloftes. Dis ook maar goed. <laughs> So so Abraham kry die belofte van God af. Nou Abraham, ek gaan jou God wees, ek gaan vir jou land gee. Nou dit gaan goed gaan met jou man. Ek berei hierdie ding vir jou voor. Right, it's going to be amazing. It's going to be insane. En ek wil hê jy moet hierdie goeders doen en jy moet dit volg. Jy moet dit gaan soek. En uh en God beloof vir hom daai land, Kanaan, wat jy daar bo kan sien. En uh en en Abraham gaan op hierdie missie. Nou, dag vir dag jaar na jaar stap hy en hy soek hierdie land, maar hy kom nie daar uit nie, maar hy hou aan glo en hy hou aan glo en hy hou aan glo en op die ou end is Abraham dood voordat hy in die land kon ingaan, maar omdat hy aanhou glo het, het sy kinders aanhou soek en het hulle op die ou end in die land ingegaan. Maar it's amazing wat Abraham vir ons leer oor geloof. Hy soek al hierdie jare. Ja, en dis nie 80 jaar nie. Ja, dis 'n 100 jaar plus wat hy soek en soek en soek en omdat hy aanhou glo, het iemand op die ou en die belofte gekry. So wat leer hy vir ons oor geloof? Geloof gaan nie altyd oor die sukses wat jy aan die einde daarvan kry nie. Geloof is nie 'n proses tot sukses nie. OK, het jy al ooit Eat Pray Love gelees of van gehoor? Né? Yeah? Eat Pray Love. Nou in in Christianese, right? Ons is ook 'n Christianese goed. Het jy dit al gehoor? Die Here bless jou. Nou hy sien jou en en ons al seker mooi goed. Maar ehm um, ons het een van hierdie goed. See pray solve. See pray solve. En nou uh, dis 'n Amerikaanse ding wat sê I see the problem, ek identifiseer hom, I pray for the problem and I watch how God solves the problem. Nou ek sien dit, ek bid vir dit en dit word opgelos. Maar dis nie altyd die geloof werk nie. Want baie keer bid jy en as God net sê, "Nee, uh -uh, nie vir daai nie." Here, maar daai sjokolade was lekker. Net nog eenetjie. Uh-uh. Nou, baie keer sê God nee of of of ander kere is daai spesifieke ding nie vir jou bedoel nie. Of ander keer is daar 'n belofte wat eers later moet kom. En dis waar ons met ander glo. So geloof gaan nie oor die sukses wat jy aan die einde daarvan kry nie. OK, dit gaan nie oor bid en ontvang nie. Dit gaan daaroor om aan te hou glo al sien jy nie hoe God nou werk nie. Dit gaan daaraan daaroor om aan te hou vertrou in God al sien jy nie dat hy besig is om nou iets te doen nie. And this is amazing want want wat gebeur dan as jy aanhou glo en jy sien actually hoe God dan iets begin doen? Nou begin jou gees opgewonde raak, nou en jy begin nou dan trippel op die spot want jy kan nie glo die groot goed waarmee God nou op die oomblik besig is nie. Nou en en hoe meer hy besig is in jou lewe en hoe meer jy dit raak sien, hoe meer begin jy trippel. Dit is nie omdat jy 'n piepie het nie, jy wil actually net uit jou boks uitspring vir hom. Nou, die oomblik as God werk, en jy die geloof gehou. Man sê so jy hardloop in sy arms in en sê, "Wow. Kyk jy papa. Kyk hoe amazing is jy." So Abraham hou die geloof al hierdie jare. En sy seun Isak gaan actually in die beloofde land in. En die oomblik toe hy daar inkom, weet jy wat doen hy? Hy sonder die plek is wat God beloof het. Ja, en hy sê vir almal, maar hierdie is my plek. Hierdie is wat God vir ons gee. Hierdie is wat God vir my beloof het. Ja, en hy vat dit want dit is wat God vir hom gegee het en hy sien God daarin werk. Maar hy hy hy kom in die beloofde land Kanaan in, na die land wat God vir hom beloof het. En die eerste stad waar hy gaan settle is 'n stad met die naam Gerar. Almal sê gou Gerar. Gerar, soos Gerard. Gerar. En eh, en die woord Gerar beteken plek van verwoesting. Nou sê sê ek stap jaar na jaar in hierdie flippende woestyn. En uiteindelik kom ek by die plek wat u beloof het en dis 'n plek van verwoesting. Is daar iemand anders daarbo? Ja, iemand anders wat weer kan praat? Ja, imagine that. Imagine hoe mens dit gevoel het. Maar die amazing ding wat God daar doen Die woord Canaan beteken hierdie 'n place of trading, 'n place of trading, so handel, ruil, omruiling. So wat gebeur in Gerar? Die plek van verwoesting word geruil om te beteken en te word die plek van die verbond. OK, die plek van die belofte. So God vat dit wat vir hom sleg gelyk het, hy ruil dit om, hy draai dit om en dit word die plek van die belofte. Dis die plek wat God vir hom gegee het. And this amazing. God hou sy belofte. So so Isak settle in Kanaan. En en terwyl hy daar is, sê God vir hom, hy sê, "Hey dude. Ek love hoe God praat." Hy ken die lingo, dis amazing. Sê, "Hey bro." Ja. Yeah. "Hey dude." Isak, luister vir my. En Isak begin luister. Hy sê, "Ja, Here, wat is dit?" En en hy sê, "Isak, moenie na Egipte toe gaan nie. As jy aanhou trek, moenie na Egipte toe gaan nie. Dit gaan nie goed gaan met julle daar nie. Bly weg uit hierdie plek uit. Bly weg uit Egipte uit." En en intendeel net om sy punt te maak, seën God hom nog binne in Gerar. Nou God seën die milies wat hy plan dat die Bybel sê hy kry selfs 'n 100 maal meer terug as wat hy ooit ingesit het. 'n 100 maal meer terug. Imagine jy sit 'n 100 rand op die tafel. En wat is 100 maal 100? 10000. En ewe skielik volgende week is daar 10000 rand. Altyd 'n deal. Wie het vir my 100 rand? Sê genoeg van julle kry uit vir my gee dan ek 10000. Dis goed. <laughs> So, hy plant die mielies. God seën hom daarmee en daarmee wil hy vir hom sê, dude, moenie van hier af weggaan nie. Don't go from this place. Ek het hierdie vir jou gegee, ek het dit vir jou beloof. En dan kry Isak hierdie amazing idee om kinders te kry. Dit is altyd die beste idee nie. Maar vir hulle het dit uitgewerk. So dit was goed. <laughs> Ja. Hy kry 'n klomp seuns. En een van daai seuns se naam is Jakob. Nou Jakob het 'n amazing storie, jy kan dit gaan lees Genesis 37. En Jakob settle dan op die ou end na 'n klomp draaie, settle hy weer daar in dieselfde plek in Kanaan waar sy pa was. En Jakob het dan 'n seun met die naam Josef. Nou dis nie Josef wat Jesus se pa was nie, dis Josef die koning van drome. Ja, almal sê gesom my, dis 'n ander Josef. Nou Josef se verhaal is eintlik amazing. Hierdie ou se broers het nie van hom gehou nie. Hulle het die heeltyd beklei. Nou, hulle was 'n normale familie. Klink dit bekend? Ons beklei oor alles. Jou ja, hoender is groter as myne. Ja, jy maak my die hoenders in. Jy krap my vere om. Gaan vlieg. Ja, belaglike goed. Jou chocolate blokkie is groter as myne. <laughs> Hoekom het jy nog sjokolade oor? <laughs> Jy het ooit gedoen? Steek jy sjokolade weg vir jou boetie of sussie? Dis amazing. As jy die een is wat nog een oor het, dan vryf jy dit in hulle gesigte. <laughs> Ja, maar hulle beklei, maar Josef het twee probleme gehad. Josef was 'n klikkieback, né? Klikkieback springer reg. Jy ken nou ding. Ja, hy het vir sy pa alles gaan vertel. En die tweede ding daarmee saam. Josef was uiteindelik 'n groot kop gehad. So hy kom eendag na sy broers toe. Hy sê: "Oor die ek het hierdie droom gehad." So let me tell you. Hy sê in die droom het ek gedroom julle almal buig voor my. Hulle sê, "What?" <laughs> Jy moet iemand gaan sien, dude. <laughs> hulle hou nie meer van hom nie. En hulle besluit om van hom ontslae te raak. So so hulle gaan na sy pa toe en hulle sê, "Maar 'n wilde dier het jou seun opgeëet." Net en sy pa skeur sy klere en hy's gerou en hy gemou en al die goeters, maar in die meantime doen hulle die een ding wat teen God hulle gewaarsku het. Hulle doen handel met ouens van Egipte. Hulle verkoop hom aan ouens wat hom Egipte toe vat. Hulle verkoop vir Josef om in die huis van Potifar te gaan bly. Nou Potifar was net onder Farao. God het vir hulle oupa gesê: Moenie Egipte toe gaan nie. Maar wat doen hulle? Hulle is soos klein kinders. Nou, of dalk selfs vandag nog. Ek weet nie of julle dit al gedoen het nie, maar toe ek klein was, het my pa al vir my sê, moenie dit doen nie. Wat het jy gedoen? Jy doen dit. Ja. Moenie die kar start nie. Brum <laughs> brum. Ja. Of um, moenie die melk klaarmaak nie, kom mense. Wat doen jy? Nesquik. <laughs> Dis amazing. <laughs> Dis so lekker. En, en hulle doen presies dieselfde. Nou, Dankie Here vir die belofte. Maar um, ons sal ons eie ding doen. Ons weet jy's in beheer, maar jy's nie regtig goed in jou job nie. So, ons gaan net hierdie kant toe gaan. If you don't mind. En en hulle doen handel met Egipte en in daai oomblik wat hulle dit doen, daai nou, oomblik wat hulle hulle broer verkoop aan Egipte, verkoop hulle hulle hele belofte en hulle hele inheritance saam met hulle. Want hulle was ongehoorsaam aan die woorde van God. Hulle het nie geluister na wat hy wou sê nie. So hulle gee hulle self oor aan Egipte. Nou die Egiptenare begin in die land inkom en nou ek weet nie of jy gou kan teruggaan na daai vorige slide toe nie. En nou uh, jy sal sien Egipte was redelik naby aan Kanaan. En stadig maar seker begin die Egiptenare in daai land ingaan en hulle uit hulle beloofde land uithaal. So omdat hulle ongehoorsaam was, trek God hulle stadig maar seker uit hulle belofte uit. Totdat daar naderhand amper niks van oor is nie. sien family fights goed wat nie in liefde gedoen word nie breek verhoudings. Die oomblik as ons met iemand praat en is nie uit liefde nie. Die oomblik as ons iets doen teenoor iemand is is nie uit liefde nie, dan breek ons die verhouding met daai persoon. En is dieselfde met God. As hy 'n plan vir ons het en ons sê nou thank you. Nou, of jy nou ons sal ons eie rigting gaan, dan is ons besig om ons verhouding met hom te breek. sien so baie van ons ons het ons het hierdie idee nou van hierdie belofte of hierdie plan wat God vir jou het. Nou, jy weet net man, God het jou bestem vir iets amazing. Jy weet daar's iets groter. Maar wat gebeur? Elke nou en dan kom daar 'n temptation, hierdie stukkie Egipte voor ons en ons verkoop onsself as slawe aan daai ding. Elke nou en dan. So baie keer waarskei God ons en hy sê moenie dit doen nie. Maar ons is daar koppig om vir hom te luister en ons doen dit in elk geval. Ons kyk nog een keer. Ons vat nog een keer. Ons vloek nog een keer. En in die proses diskwalifiseer ons onsself om actually deel te raak van die plan van God. Maar gelukkig vergewe hy ons. Sê gou vir een langs jou, gelukkig vergewe hy. So so God is 'n God van vergifnis, right? Hy wil altyd weer restore. So so Josef, Josef is verkoop hier in Egipte. Hy's in Potifar se huis. En uh, eh, hy's in die middel van hierdie plek van sonde. En dan gee God vir hom 'n klomp drome sodat hy guns kan wen by Potifar. God kom ontmoet hom in die middel van die tronk in die middel van Egipte. Hy gee hom hierdie drome. Potifar sien hom raak. Hy promote hom dat hy die tweede belangrikste mens in Egipte word. En in die middel van Egipte slaan God 'n reguit hou met 'n kromstok. God gebruik hom in daai oomblik om letterlik die hele volk Israel weer later terug te kan lei na hom toe. So in die tronk is hy. Hy's in hierdie plek waar hy slaaf is. Maar hy hou vas aan God en God maak hom 'n prins in 'n paleis. Baie van ons is baie keer slawe van staf rondom ons. Nou, dit kan wees vanaf jou selfoon Ons is slawe van hierdie goed en ons is in tronke in ons gedagtes omdat ons nie daar kan uitkom nie. Maar as ons aan God vashou, is die potensiaal altyd daar dat hy ons kan uithaal uit die tronk uit en prinses en prinsesse in sy paleis kan maak. Die potensiaal dat God dinge kan verander, is altyd daar. So Josef word op hierdie manier herstel. Hy word herstel as 'n kind van God in die middel van Egipte en later bring hy 'n klomp mense van Israel terug na God. Toe. God ontmoet ons in ons Egipte. Daar was so 'n paar jaar terug is daar hierdie ou toevallig ook ehm uh, die naam Pieter. Ehm uh, ek is Pieter, nie Pieter nie. Asseblief nie Piet nie. <laughs> en ehm uh, en hierdie ou Pieter was was 'n solid druggie. <laughs> Ja, hy was verslaaf aan alles van dag af tot kokain tot heroin. En uh, en eendag sien ek hierdie ou vir berading en hy En hy sê: "Man, ek moet jou my testimony vertel." Maar jou lyk goed. Net lyk of hy gister gaan surf het. Soos dis amazing. Soos hoe lyk jy? So? Hy sê: "Maar ek laat ek jou vertel." Hy sê ek sit eendag tussen 'n klomp ander ouens en ons is besig om dagga te rook. By the way, that stuff is bad, man. So stay away from that. Dit breek jou verhouding met God. Maar hy hy hy's besig om hierdie goed te rook en hy hy sê hy kyk nog so links van hom en hy praat hier met Tweety wat op sy skouer sit. Hy sê hy sê Jesus en hulle lag lekker en hulle begin maak en ja, ek gaan nie tweetie geleide <laughs> maak nie. Dit was baie naby. Maar ehm hy sê hy praat met die tweetie. En die volgende oomblik kyk tweetie vir hom terug en hy sê as dit tweetie. Ja. En tweetie kyk vir hom. Hy sê en in die diepste die die diepste kom my tweetie uit. Sê Pieter, wat maak jy? En hy sê Pieter, ek skrik. Hy sê ek skrik myself nigter. <laughs> Hy sê ek gooi daai ding neer en ek hardloop. <laughs> Hy sê die ander ouens wat hoog is, dag tot gebeur is hulle hardloop agter my aan. <laughs> Hy sê Hy sê ek verstaan nie wat gebeur nie. Hy sê hy hardloop in sy toestand na polisie man toe. En hy sê help my, ek sê hoeg. <laughs> Die ou sluit hom toe. En al die ander ouens wat saam met hom gehardloop het. Hy sê hulle was nog nooit kwaier vir my nie. <laughs> Maar hy sit in die tronk. Hy bestel KFC. <laughs> Ek sê dit gedoen. <laughs> En hy sê terwyl hy op binne sit. Nou nou nou praat hy vir eerste keer in sy lewe met God en hy sê: "Here, sien ek goed? Here, wat gaan aan?" Hy sê: "Nou kom hierdie stem weer." Pieter, wat maak jy? Nou, hy dink: "Jesus man, die demone op my rug." Nou en hy verstaan nie wat aangaan nie. En hy klik. Hy sê hy klik. Terwyl hy besig is om daai ding te rook, hy sê kom staan God langs hom. En God kom fluister in sy oor. Wat maak jy? Hoekom maak jy my seer? Hoekom gaan jy weg van my af? En hy sê hy gee sy hart En sy vertel dit vir die ouens daar binne. En elke liewe ou gee hulle harte vir God. En sê maar ons wil deel hê van hierdie Dis die eerste keer dat ons so iets hoor. God ontmoet hom in die middel van sy sonde. Hy restore hom net daar. Deur KFC in die tronk. <laughs> In sy Egipte. En hy restore hom so dat Pieter later 'n evangelis word werk vir every nation. Binne 2 jaar en hy bring 'n klomp ander mense saam met hom na God toe. En dis wat God kan doen. God kom met jou in Egipte. Sy belofte het nie vergaan nie. Hy is nie bang vir jou sonde nie. Hy kom kry jou net daar. Dan sê hy vir jou, "Let's go." Nou kom ons hardloop uit. Kom ek maak jou weer 'n prins of 'n prinses. Hou net aan my vas. Kom ek restore jou tot jou former glory. Soos wat ek jou gemaak het om te wees. God is amazing. En ek voel net iemand het nodig om hierdie te hoor. God het beloftes vir jou. God het 'n plan vir jou. Jy moet nooit daaraan twyfel nie. Maar baie keer maak ons so droog nadat ons skaam kry vir onsself. Maar God kry nie skaam vir jou sonde nie. Want hy is te lief vir jou. Hy hardloop in die middel van daai sonde in en hy gee jou 'n tweede kans want sy beloftes en sy liefde vergaan nooit nie. Elke keer as ons val, is hy daar om te sê, "Stand up, my son. Come on, my boy." staan weer op. Let's go again. Nog 'n keer en nog 'n keer en nog 'n keer. En elke keer tel hy ons op. Hy vee ons af en hy maak ons weer sy kinders. Hy gee ons elke keer 'n tweede kans. Moenie skaam wees oor die stap wat jy gedoen het nie. Moenie skaam wees oor hoe jy dink oor jouself nie. Ek weet iets van julle wat hier sit en dink maar Jesus, ek net so mooi so sy kon wees. As ek net so maar soos daai kon As ek net so slim soos daai een kon wees. Of dalk dink jy al net I'll never be there. Moenie jouself afbreek nie. God is nie skaam vir jou nie. So moenie skaam wees vir jouself nie. Wees jouself en wees 'n kind van God. He loves you man. He loves you woman. Hy gee jou altyd weer 'n kans gee. So onder die ou verbond kry ons hierdie belofte. Hierdie sal jy kry. God gryp in. Hy maak dit gebeur. Maar die ou verbond se belofte was grond. En hy het gesien ons kan dit nie maak nie. Want deur familie staf en ander staf breek ons heeltyd die grond af. En daarom onder die nuwe verbond sê hy ek gaan nie meer vir jou grond gee nie, ek gaan nou vir jou familie gee. Ek gaan nou vir jou liefde gee. Hy sê as jy wil fight vir iets, moenie fight oor die grond nie. Moenie fight om die beste te wees nie. Fight for family. That's worth fighting for. Fight vir liefde. Liefde moet wen. Liefde moet wen. En hy gee vir ons 'n manier om hierdie family te wees. Hy gee vir ons die kerk. Ja, jy het jou family, maar gee vir jou nog een. Jy word gebore in die familie van God. He. Johannes 1 vers 12 sê aan elkeen wat hom aangeneem het en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van hom genoem te word. As jy in hom glo, is jy 'n kind van God. En die kerk is die gemeenskap van gelowiges, van die wat glo. So die kerk is die gemeenskap van sy kinders. Dis family. Hy is ons pa, ons is sy kinders en saam is ons broers en susters op 'n baie weird manier. Maar dis amazing. So kyk gou weer rondom jou. Kyk gou na die ander kinders van God. Kyk gou na die ander kinders van God. Paar van ons is uitgevat vanaand. Ja. It's beautiful. Ander is so opreg, ander is so liefdevol. Ons almal is sy kinders en ons almal is family en dis wat vir ons gemaak is. Hy gee die belofte. Hy sê onder die nuwe verbond is dit family. Ek het dit klaar gedoen. Ek het klaar die grond gelê. Jy hoef nie grond te gaan soek nie. Soek dit vir my and you'll be part of this family. Hierso bou ons mekaar op. As ons foute maak, help ons mekaar. As ons goed doen, celebrate ons mekaar. En net so het ons mekaar altyd lief al beklei ons. Ons gaan altyd weer terugkom na mekaar toe. Because that's what family does. As jy met jou boetie beklei, dan hardloop jy nie weg van die huis af nie. Wat gebeur later? So 2 dae later vergewe jy hom en jy speel saam met hom Xbox. Dis lekker. Sally. Let's just be family. Let's just be family. Dis die nuwe belofte en saam met dit ons is nie alleen family nie. Hier kan die band kan julle saam opkom. Okay. Ons is nie alleen family nie. Die doel van hierdie family is nie dat ons hierso moet settle soos in Kanaan nie. Die doel van hierdie family is dat ons oor die hele wêreld gaan en mense kry om deel te word van hierdie family. So hierdie is ons mission as familie. Matteus 28 vers 18 tot 19. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. 'n disipel is iemand wat Jesus volg, is 'n kind van God. So ons doel as family is om ander te kry om deel te word van hierdie family. So my vraag is, wie gaan jy uitnooi na jou family toe? Wie wat rondom jou sit vanaand wil hê moet deel wees van jou family? Let's just get in there. Ons sufite beklei vir ander staf nie, ons beklei vir hierdie. Ons beklei vir liefde. kry ons ander om deel te wees van die family. Jy vertel dit, jy wys dit, jy leef dit. Jy vertel van die family. Jy vertel van jou pa. Jy wys jou pa vir die mense daar buite. Die appel val nie ver van die boom af nie. Wat beteken dit? Jy lyk soos jou pa of jou ma. Dan s'ie vraag in breedte of in wyte. <laughs> Met God lyk ons as hom in breedte in hoogte, in diepte, in liefde, in laagte, in alles, solank as wat ons in die familie bly, word ons al meer gevorm ons is om te lyk en om uit te leef. So leef hom uit daarbuiten. Ek wil julle aanmoedig. Daar wie is, maak jy oortoe. Daar wie is, maak jy oortoe. Dink se bietjie aan hierdie belofte. Jy sal family hê. Jy sal liefde ervaar. En hierdie is die begin daarvan. Dis God se belofte vir jou. Kry gou 'n prentjie in jou gedagtes van hoe dit lyk vir jou. Is dit 'n klomp mense wat saam met jou dans? Is dit 'n klomp mense wat jou vashou en sê, "Wow, Is dit iemand wat jou ophelp as jy val? Is dit iemand wat saam met jou bid as jy siek is? Is dit iemand wat vir jou 'n woord gee? 'n Woord van God af wat jou bemoedig. Hoe lyk family vir jou? En as jy daai prentjie het, pursue dit. Pursue dit en gee dit vir ander. Gaan bid vir die siekes. Gaan troos hulle wat hartseer gaan help die armes, gaan gee water vir hulle wat dors is, gee kos vir hulle wat honger is. sien mense soos God hulle sien as kinders van hom. As royalty in sy oë. Vergewe ander omdat jy liefhet. Gee vir ander 'n druk net omdat jy kan. Leef asof jy actually God ken. En spandeer tyd by jou family en spandeer loves you man, he loves you woman. En sy beloftes is net vir jou. Glo dit, weet dit, leef dit. So ons gaan net so 'n minuut gee daar waar jy sit. Praat net gou met God. Sê net vir hom, "Hey God, hier is ek." Dalk het jy lanklaas gepraat. Dalk het jy onlangs gepraat. Sê net vir hom dankie vir family. Sê net vir hom dankie vir sy liefde. Se is el As jy vanaand 'n testimonie het hierna, asseblief kom gee vir ons hierna en ons sal graag ek van julle se getuienisse wil opneem en nou hoor wat wat God ook vir jou sê. So vat gou iemand se hand langs jou. Dan bid ons saam. Skuis sommer die hand in so 'n awkward manier. Net omdat jy hulle liefhet. Ja, met die liefde van Jesus, okay? Daai liefde. Kom ons bid saam. So. So, ag Papa, dankie vanaand net vir u beloftes. Here, dankie dat u saam met ons stap, Here, dat u ons help, Here, om om die liefde in die wêreld uit te kan leef. Dankie vir 'n nuwe verbond, Here, van family. Here, dit is so lekker om vanaand by family te wees. Here, empower ons deur die Gees om dit al meer te doen. Wys ons ons wil al meer soos U lyk. Here, ons wil uit die tronke van Egipte uitkom en in die paleis van U liefde gaan leef. Here, ons vertrou op U. Ons wil die geloof hou. Ons hou vas. Ons hou vas. Ons is lief vir U, Papa. Met alles in ons. Dankie vir wie U is. Dankie dat U ons liefhet. Jesus, ehm um, Paulus se toe is. Ek kry net gevoel is 'n paar vanaand hier wat net nodig het om te hoor. God is nie soos jou aardse ouers nie. God is anders. Hy gee jou nie verwerp nie, hy gee jou nie los nie. En party het amazing ouers en dit's goed. Maar party het nie. He loves you. En hy is jou pa en hy is daar vir jou. Hy gaan jou optel as jy val. Hy gaan jou help as jy sukkel. Hy gaan jou lief hê daar is nie. Because he loves you. En dankie nou vir Jesus. In die naam van Hom. Amen. Amen. Gee vir iemand langs jou 'n drukkie.